iskai kah kapitulo. Yachainio runakunam TA WATOKUNKO Herodes rey kachkaptinmi, Jesús nacer judea lao belén yachtapi. Enaptinmi yachainio runakuna Jerusalén manchara morjaco, entipa jespimunan en aspam tapokorjaco. maipitach kachkan kunapa reining nacemo, en tepa gespimonan laupim y taricoramonico, chaimi hamonico adorajnin, nispa. Chaita re Herodes yacharuspanmi, hukman yarorja Jerusalén En oronakunapiwan. Enaptinmi re Herodes hayacherja, sacerdote sacerdotepa kunatawan, Dios paleinin En Enaspam taporja, maipim nasinang manta. Paikunam nerjako, Jodea lao belengliach tapim, diosmanta willacogmi cainata gelijarja. Jodiapi kaj yao belengliachta, manaponim taxallaja Kawachcho. jodiapi gobierna llachta con amantaja. Hanmantam lluxsimunga huk kamachiko, paimi Israel runaikunata michinga. Chaymi Herodes upallalla hayarachimurja yachajkunata, enaspam allinta taporja, haikapim lucero rikurishangmanta, paikunata belingman kachaspang minerja, allinta maskamuichik, wawata tariruspaikichinatagmi, willaykachimuankichik ñuqapas rispay adoraykamunaypaq, nispa. Reypa nisqanman hinan paykuna pasarjako, ñanta richkaptinkuñatagmi, entipaj ispimunan laupe rikumusqanku lucero, rikuriykamuspan ñawpaq ninkuta rerja, wawapa maymi Los sayanankama. y corospanco yachaqkuna ancha anchata kusikurqaku. Wasiman wawatawan maman Mariata. y qunqurakuykuspanku wawata adorarqaku. Baulchankuta kichaykuspankutaqmi jorjaku apasjanko joreta. En en miski asnaq nirata. Dios mi musquyninkupi willarja. Amañam kutin kichigñacho rey Herodes manja, nispa. Chaymi kotikorjako huklauñan nintaña. Egipto nación man naciónman Jesusta aijechisjankomanta. Yachajkuna ripokoptinni señorpa angelnin rikoreykorja Joseyman, mosjoininpi hinaspam nerja. Atarispaiki mamantinta wawata aijechi Egipto nación man. inaspa chaypi kamuy hamkunaman Erodes mi maskachkan wawata wanyuchinampa. Nispa. Joseimi manta hatareruspan wawatao mamantinta posarikuspan Chaituta pasarga Egipto nacionman. Chaypim kamorjako Herodes wañunankama. Pasacorja pasakorja manta willakogpa. Churitam Egipto nacionmanta hayamorjani, nisxan nisqankumplikunanpaq. Qhari wawakunata wañuchinankupaq Herodespa kamachikusqanmanta. Herodesmi yachaqkunapa ingañarusqanta yacharuspan llumpaysuta piñakururqa. Hinaspam soldadunkunawan wañuracherqa Belen llaqtapi hinaspa muyuriqninpi kaq qhari wawakunata. Iskay watayuqmanta uraymanmi cherja y kunapa tapukusqan tiempo manjina, Chaynapim complicorja Diosmanta willako Jeremiaspa Paiminerja, pai minerja, ramallaq tapim oyaricorja. puramente Raquel mi uyarikurqa. Raquelmi wawankunamanta wajarja, Consuelas tapas manaña wajarja, wajarja. wawankuna manaña kasqanraykum wajarja. Herodes wanyurupting ni Señor Pangelning, José man Egipto nación pimusjoinim pericoricorja, hinaspam nerja. Hatari, hinaspam amantinta wawata posarikuspari, Israel nación nikiman. Wanyurungñam, wawa wanyuchi munajkunaja. Nispa. Rikchariruspanmi José pusarja wawata mamantinta Israel nación ninman. José mi acharorja, Arquelauña judea la opeja, taitan Herodes parantimpi gobiernas janta. Charaycom, manchacus panchaimanja manarer hachu. Mosjoinimpi Dios willaptingnam, pasanja Galilea laumanja. Chay charuspan mererja, Nasaret nazaret achanampa, yachanampa. Dios manta willakojkunapa, nazaret juan misutichangako nishanko